вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец заездны тэатр з варшавы паказаў аднаактоўку петра ганта гадзіна калі мы нічога не ведалі адзін пра аднога на працягу гэтай гадзіны сцэну перасякаюць розныя людзі якія сапраўды нічога не ведаюць адзін пра аднога кожны заняты сваім пакаёўкі бізнесмены бабулькі з крамнымі кошыкамі нейкія рамонтнікі экстравагантныя дамы ніхто не гаворыць ні слова найболей запомніўся адзін чалавек які валачэ сцяг выгляд у героя такі быццам ён даўно пераступіў парог узросту і стомы заблічча стерліся рысы асобы змаганне даўно скончылася і забылася а герой працягвае несці сцяг у зусім ужо іншых часе і прасторы але найболей уразіў не герой а сцяг вялізнае палотнішча прабіта і падзёртае за гады страціла свой колер гэта колер анучы якой доўгі час мылі ў хаце падлогу шэра бура малінавы вобраз наводзіць на думку пра грамадскія ідэалы якія перажываючы самі сябе страчваюць не толькі сэнс але і свае адрозныя асаблівасці у сённяшняй беларусі усе ідэі грамадскага развіцця маюць выгляд сцягу які сам забыўся на свой колер пытанне якой мусіла б быць наша краіна не раскрываецца і не дыскутуецца палітыкі і журналісты робяць выгляд што гэта і так зразумела дастаткова скінуць дыктатара увесці свабоды пачаць рэформы і ўсё стане на свае месцы ось вам і будзе беларусь але гэтак ужо думалася ў девяносто першым годзе і што з таго па-першае такія спадзевы аказаліся нежыццяздольнымі па-другое беларусь трансфармавалася ў вобраз адзіны для ўсіх высветлілася што беларусь у кожнага свая гэты у душы сваёй жыве ў северо западным крае той у псср наступны у рэспубліцы беларусь мы паговорым пра гэта напрыканцы перадачы а пачнем з традыцыйнага чытацкага апытання што вы чытаеце і чаму пытаючыся пра гэта ў розных людзей мы імкнемся корпус цытатум. Што вы чытаеце, глядзіце, слухаеце. Ці спадабалася? Чаму? Як змяняецца кола вашых прыхільнасцяў? Што вы параеце іншым? Ужо гадоў 20, як мае чытацкія зацікаўленні схіляюцца ў бок навукова-папулярнай літаратуры. Цікавасць да фактаў у даступнай форме пераважае цікавасць да мастацкага асэнсавання гэтых фактаў. Гэта, канешне, не азначае, што я адмовіўся ад чытання мастацкай літаратуры. Проста кола цікавых аўтараў звузілася і амаль замкнулася. Нехто новы ўваходзіць у яго як у закрыты клуб паводле рэкамендацыяў. Пры гэтым замежная літаратура цікавіць найменш. Канешне, гэта ў пэўнай ступені замкнёнасць ва ўласнай нацыянальнай шкарлупіне. Але ці варта старацца нешта змяніць, калі мне ў гэтай шкарлупіне утульнай добра. Мой свет запоўнены улюбёнымі аўтарамі, іх мала і іх дастаткова. Ад пачатку 80-х запомнілася мне постаць Міколы Ярмаловіча у беларускай чытальнай залі тады яшчэ ленінскай бібліятэкі. Гэта пазней мы даведаліся, якую высакародную справу беларускага прачытання гісторыі рабіў у той час гэты самаахвярны чалавек. А тады мы проста бачылі навукоўца, які абклаўшыся навуковай літаратурай, працаваў раз-пораз беручы ў рукі караткевічавы каласы пад чарпом тваім. Яны заўсёды былі побач, і Мікола Іванович разгортваў кніжку на ўздагад. Чытаў, потым працягваў сваю працу асобная гаворка пра чытанне запоем у мяне гэта слоўнікі яны чытаюцца лепш ад якой заўгодна добрай кнігі што можа быць лепшым чым адкрыць для сябе слова што можа быць лепшым чым убачыць як яно грае ў сказе прыкладзе як займае сваю канкрэтную нішу ў мове і азначае паняцце за спіны якога гісторыя не толькі самога слова а і мовы а значыць гісторыя народу Причим історія почасту незнана і таємніча. Амаль детектив, амаль роман, амаль мемуари. Пачуй гэтую гісторыю, занатуй на паперы і амаль знікне. Застануцца эпас, паэма, аповед. Я не натую. Я жыву ў гэтай гісторыі, якая мне розніца, якія працэсы адбываюцца ў літаратуры. Чаго ў ёй не хапае, а чаго за многа. Некага гэта цікавіць і дзякуй Богу, значыць нехта ўрабляе і гэтую дзялку магчыма гэта з'ява ўзроставая калі складаецца ўражанне што ўсё ўжо прачытаў і нават вось гэтыя радкі з кнігі якой ніколі не трымаў у руках напэўна адбываецца працэс назапашвання ведаў і іх тыпізацыі кожны новы аўтар ужо піша як пэўны аўтар стары з іншага боку ловіш сябе на думцы што недзе ў свеце выходзяць новыя кнігі якія чытаюцца далёка не аднымі падлеткамі і ўрэшце становяцца чарговым новым словам у літаратуры а яшчэ я ведаю сваіх раўналеткаў якія наадварот чытаюць і перачытваюць шмат менавіта мастацкіх твораў гэта дае ім пачуццё ўнутранай раўнавагі і пэўна душевнага комфорту ў тых сітуацыях дзе іншы п'е гарэлку плавае ў басейне крычыць на футболе альбо што найгорш згарае ад хваробаў адна моя знаёмая пераязджаючы ў новую кватэру першым чынам пачынае ў гэтай кватэры шмат чытаць такім чынам прысвойваючы жытло і выганяючы з яго дух ранейшых гаспадароў тых каго нам сёння ўдалося апытаць не толькі дзеля працы або абавязку яшчэ і для сябе пачытвае толькі лявон баршэўскі намеснік старшыні беларускага народнага фронту что я цяпер чытаю я чытаю э, славуты бестселлеру владимира подгола куля для прэзідэнта які э, пэўным чынам яшчэ рэдагуецца адначасна і чытаю і рэдагую з іншай літаратуры которую апошнім часам перачитваю борхеса по новому увесь час на мяне чытаецца ну а чаму таму што маёй адукацыі не хапала постмадэрністкай э, літаратуры я яе толькі недавно для сябе адкрыў адносна можа гады два тры назад і гэта ёсць асноўны мой выбор мне адчуваўся недахоп беларускай літаратуры гэта быў лявон баршчэўскі які чытае борхеса кіраўнік беларускага калегіуму алесь анціпенка чытае толькі профільную літаратуру гэтаксама як і кіраўнік згуртавання беларускай шляхты леонид акаловович ну, што чытаю на жаль з прычыны можа быць адсутнасці часу гэта не ёсць чытанка для так бы моіць душы альбо чытанка прычына таго, што ёсць вольны час. Гэта э, такая хутчэй прагматычная чытанка, чытаю я в асноўным кніжкі, якія э, тычацца студыі ў галіне камунікацыі медыяў. Гэта курс лекцыі, які чытаецца ў беларускім калегіуме і скажем, калі гаварыць пра толькі што прачытаная кніжкі гэта кніжка інфармацыйная вайна э, расійскага філёзафа расстаргуева таксама гэта э, кніжкі э, по камунікацыі медыю альбо это нейкія падручнікі скажем амерыканскіх і ангельскіх аўтараў альбо гэта стос кніжак які ляжыць якішчэ мусіць быць прачытаны якраз па гэтых праблемах шэрагу даволі вядомых еўрапейскіх альбо амерыканскіх аўтараў кшталту Э, Лыпмана альбо э, гэта э, кніжкі па культурных студыях і посткаланіальных студыях, што мае таксама нейкі прыкладны характар, бо цікавімся беларускай сітуацыі ці спрабуем аналізаваць беларускую сітуацыю праз такі посткаланіальны падыход. Пакольці я як акалоіч Леонид займаюся генеалогіяй, Э, родоводными справами белорусской шляхты, то мой выбор книжек и обумовлен для читания этим самым. И сочу за все по литературе, какая выдается у нас на Беларуси, у соседних славянских краинах, Польши, России, Украине, ну и на вот заходнеславянских краинах. Ну, а когда говорить про опошние месяцы читания э, родоводных, то тут Перш за ўсё трэба б сказаць, што абрадавала нас э, беларусаў і суседзяў нашых выхад кніжкі прысвечаны вядомому роду ціханавецкіх гербу дуброва якую напісалі склалі наши вядомыя э, генеолагі э, значыць з польшчы рахуба і кулеж сікорская а таксама вот можна сказаць наш зямляк станіслав думін э, мухля рудніца які па жаночай лініі паходзіць з беларусі але зараз жыве ў москве і вядома узначальва расійскае радаслоўнае таварыства але сянціпенко і леоніда калові чытаюць сёння толькі спецыяльную літаратуру для працы або па абавязку між іншым ускосна частота гэткіх адказаў калі людзі не чытаюць кніг просто так і для сябе таксама сведчыць пра адсутнасць адзінага вобразу краіны у які гэтыя людзі мусілі б арганічна ўпісвацца і я такім чынам вяртаюся да таго з чаго гэтую перадачу пачаў Thank you. вострая брама беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя аўтар праграмы Сергей дубавец у зусім не таму што яны ўвасабляюць у сабе розныя беларусі няма беларусі шарэцкага або пазняка гэтаксама як няма беларусі лукашэнкі ёсць вобразы рэальных ці патэнцыяльных кіраўнікоў якія з за адсутнасці агульнага вобразу краіны займаюць ягонае месца можа быць у гэтым якраз і палягае ўся наша беларуская праблема мы ў большасці сваёй не ведаем чаго нам трэба Таму нашы пікеты і мітынгі не зліваюцца ў адзіную масавую пазітыўную сілу, чаго нам так бы хацелася. Паспрабую сфармуляваць некалькі адказаў на гэтае пытанне. Па-першае, каго Беларусь ёсць, ідучы за прыкладам нашых дэмакратычных суседзяў, якія будуюць сваё жыццё, аднавіўшы да савецкія рэспублікі, мы мусім адказаць БНР беларуская народная рэспубліка чыя восемьдесят першыя ўгодкі працягваюць святкавацца ў гэтыя дні перакананы што найбольшае ўяўленне пра беларусь маюць барыс рагуля і івонка сурвіла беларусь рагулі і беларусь сурвілы ёсць яе лёгка адчуць адшукаць у гісторыі яна схіляе жадаць сябе ў будучыні бо яна ўся для цябе але і рагуля і сурвіла на жаль маладатычныя да рэальнай палітыкі на бацькаўшчыне дзе ў сваю чаргу ні ў кога такога ўяўлення няма па другое варта паспрабаваць убачыць сябе і сваю краіну збоку іншы раз гэта дапамагае не памыліцца ўнутры з гэтай мэтаю прапаную вам эксперымент я попрасіў сталага аўтара нашай перадачы які нарадзіўся і да трэцяй клясы жыў глыбока ў рассіі прыгадаць тыя крупінкі з якіх для яго тады у расійскім дзяцінстве ляпіўся вобраз беларусі міцер бартосік прыгадаў тое што чуў ад дарослых цёплую краіну дзе добрыя людзі кожны дзень ядуць кілбасу і гавораць па нямецку але пра ўсё па чарзе Ooh. прыватныя рэчы з пачутага убачанага прачытанага мы штосьці засвойваем а штосьці не здаецца аднаму богу вядома чаму нейкая зусім неістотная навіна застаецца ў памяці на доўгія гады а нешта вельмі важе нават не затрымліваецца ў галаве гэтак мы прысвойваем прыўлашчваем прыватызуем свет і ягоную культуру у з'явы падзеі ды імёны, якія спыняюць на сабе ўвагу, складаюць змест нашай рубрыкі прыватныя рэчы. Я нарэшце еду ў Маскву. Ад нястерпнай радасці дзялюся гэтым фактам з кожным сустрэчным, але беларусы маю радасць не падзяляюць. Для іх Масква гучыць амаль варожа. Я ж даўно сумаваўся па гэтым вар'яцкім, бандыцкім, дарагім і разам з тым рамантычным горадзе. Вось толькі адзін пэўны момант маёй будучай выцечкі пачынае бянтэжыць мяне ўжо зараз. Уяўляю, як седзячы ў якім-небудзь багемным найт-клабе і папіваючы коктейль пад назваю «Аблом гаішніка», я абавязкова зверну на сябе нічую ўвагу. «Адкуль приехал, братішка?» і пачуўшы слова беларусь ён ці можа яна абавязкова нібы па гатовым сцэнару крыху паблажліва запытае ну і як там ваш лукашенко быццам там адкуль я прыехаў нікога цікавейшага больш не жыве і акрамя прэзідэнцкіх тэлеспектакляў больш нічога вартага маскоўскай увагі не адбываецца але злавацца і крыўдаваць на расійскага братішку я не стану Бо добра памятаю, якая была рэакцыя на гэтае слова ў маіх аднакрэўнікаў гадоў 20 таму. Я жыў тады з маці ў вялікім горадзе на Волзе, даходжваў другую чвэртку трэцяй клясы, чакаў новага 79 -го году і зімовых вакацыяў, дынасіўся з клюшкаю па двары разам з аднагодкамі. І аднойчы загнаны маці дадому пачуў ад яе дзіўную навіну не зусім зразумелую, але ад таго яшчэ больш радасную. Яна сказала, што новы год мы будзем усёй сям'ёй сустракаць у Беларусі, дзе бацька атрымаў працу і дзе мы цяпер будзем жыць. Эх і шанзуеш некаторым менавіта такую была рэакцыя маіх знаёмых на гэтую навіну і кожны дзень у чаканні ад'езду толькі павялічваў дыстанцыю паміж намі жыхрамі бруднай і даўно ўжо абрыдлай вуліцы і амаль што іншаземцам падарожнікам прычым выключна ў цёплыя краі я дакладна памятаю што слова беларусія у мяне ніяк не асацыявалася са словам россия у гэтай русіі на канчатку мне чулася нешта з італьянскай оперы экзатычны край з кніжак джані радарый Я нават асабліва не задумваўся, а ў якім гэта ўвогуле баку. Але чаго я зусім не чакаў, дык гэта ўвагі да маёй персоны з боку дарослых, дзякуючы якім тая загадкавая далёкая Беларусія пакрыху пачынала вымалёўвацца ў маім уяўленні. Прадаўшыцца малочнай крамы адкрыла мне, што там, куды я еду, заўсёды ёсць смятаны і масла, не кажучы пра кілбасу, Причем такие, что с нашим-то говном и не сравнить. Наставница с параллельной клясы, как высветлилась, сама была оттуль. И ласкаво мяне попередила, что у белорусов очень грубый язык. Да гэтым мне казалі, што самая грубая мова ў немцаў. Алкагалічка суседка, славутая тым, што забіла пад п'яне уласнага муженька, паведаміла, што няма дабрэйшых людзей за беларусаў. Одним словом, я ехал у теплый край, где добрые люди штодня едут килбасу с сметаною и размовляют амаль по-немецку. Коли я знайшел Белоруссию на мапе, то трохи из нее ковил. Меня покрывдило не то, что полдень и мора от этой земли были далеко, а брудный шеро-фиолетовый колер, яким была позначена эта республика, небы выпадсканная. Уражанне ўратавала яе сталіца мінск горад які я чамусьці лічыў замежным у адным шэрагу з нью-йоркамі ды мадрыдамі ну дык як пажывае лукашенко з далікатна прыхаваную кпінай запытаецца ў мяне былы свой чыннік я выцягнуся ў струну паддам свайму позірку фанатычнага бляску и без тенью иронии, глядящие у циничные московские вочи, откажусь для унушальности тихо и повольно. Мы счастливы иметь такого президента и готовы разделить свое счастье с вами. Хай озадачится. Ледь не тому я зараз так и рвусь в Россию, каб хоть на момент вернуть себе той тьмяный образ неведомой и жаданой для меня земли якая проявілася на сусветных мапах самымі яркімі колерамі, але і па сёння застаецца неразгаданым рэбусам. З Масквою ўсё ясна. Зміцер Бартосік едзе ў рассею, але не хоча, каб там у яго спытвалі толькі пра Лукашэнку. Нарэшце трэцяе, што можа быць найбліжэй да вобразу краіны, гэта верш пра тое, як стварыць Беларусь. Ён перакладзены з ангельскай боку, як кажуць, заўсёды відней і належыць пяру знакамітай паэткі і перакладчыцы веры рыч. Мне думаецца, што гэты верш абавязкова трэба прачытаць усім, хто збіраецца кіраваць нашай краінай. На думку веры рыч такі чалавек павінен пачувацца чараўніком, а задачу сваю разумець як цуд. Асабіста я з ёй згодны. Верш так і называецца рэцэпт Для гэтага трэба ўзяць краіну. На мапе няма вольных месцаў, таму бярыце тую, якой нібыта няма. Гісторыю, якую выкладаюць як гісторыю іншых народаў. Мову, што ўважаюць за дыялект. Дадаць сюды назву, якую не карыстаюцца. Потым люд, які не помніць свайго імя. На працягу няпэўнага часу дайце рошчыне падыходзіць. Потым возьмеце сцяг, колеры якога дужа простыя – колеры косці і крыві, хлеба і віна, вады і агню, колеры веры і любові. Дадайце знак, паводле якога лічаць народам найперш суседзяў. Наліце туды поўную меру слёз, што праліліся знягод былых і новых. Там тры бярозкі стаяць, дзе павінны стаяць чатыры. Там дзеці зачатыя пад зоркай палын, там курапаты. І ўсё гэта замясіце ў вечным посудзе часу. Затым у прызначаны дзень вы будетеце ведаць, калі ён настане. Асцярожна пераліце гэтую сумесь у рошчыну, што акурат падышла. А тады выпякаеце ў чароўнай печы кліо. Калі хтосьці, хто зойдзе на пах, каб даведацца, што тут гатуюць, стане вам гаварыць пра ашчаднасць, пра абачлівасць пра суседзяў, пра зайздросных скупых суседзяў, посміхніцеся. Бо гатовы ваш дзівосны святы каравай упрыгожаны васількамі на стале застаўленымі стравамі будзе ён за найлепшы цуд зрэшты лішне казаць пра гэта вострая брама Перадача Сергея Дубаўца выходзіць на хвалях свабоды кожную нядзелю і паўтараецца ў наступную сераду. Беларуская служба радыёвабода завяршыла сваю праграму. Бывайце да наступнай сустрэчы ў эфіры.